Seyyidin Muhammedin və alə əlihi və sahabi həcmənə və qan. Salamu aleykum və rəhmətullah və rəkətullah. Və əlhəmdə, yəni, burada yığışmağımızda səbəb yəni, balası qardaşıq dünyaya gəlməsidir. Allah subhantalon salihərdən eləsin və atasının layiqli ovlat tapmasın. Və əlhəmdə, Allah subhantalon neymət çoxdur. Və ən böyük neymət də müsəlman olmaqdır, dində olmaq. Bu da ən böyük neymət danışır ki, çoxsu bundan qafildir. Çoxlu paçahlar, çoxlu varlılar, zadlar, onlar qafildirlər belə şeylərdən. Bu din böyük neymətdir. Bu dini neymət, neymət olmağa Allah subhanətələ buyurub bizə. Allah subhanətələ buyurur ki, bu gün sən və neymətimi tamamladım. Yəni bu dini. O vaxt ki, bildirəndə ki, Allah yanında din, İslam dinidir və bununla nemətimi tamamladım. Dini nemət adlandırdı Allah subhanət hala. Və ən böyük nemət dindir və ya nemətlərdən biri. Və həmçinin nemətlərdən bu dinə mənsub olmamışdan əlavə Allah subhanət hala onu dəvət eləməkdir. Allah subhanətə alanın yoluna dəvət hər kəsə nəsib olmur. Və bizim ümmət də dəvətlə xeyirli olub. Dəvətin nəticəsində. Allah subhanətə alə buyurur ki, siz xeyirli ümmət oldunuz, çünki sizi insanları yaxşı yola çağırıb, pis yoldan çəkindirirsiniz. Vallaha iman getirirsiniz. Və dəvətlə xeyirli ümmət olduq. Xüsusən də biləndə ki, dəvət peyğəmbərlərin vəzifəsidir. Və peyğəmbərlər də dəvətlə məşğul idilər. Əsas işləri də dəvət idi. Allah subhanət hala dediklərin insanlara çatdırmaq, bəyan eləmək, şərh eləmək, göstərmək. Ona görə biz Allah subhanət hala ancaq Peyğəmbər salasının vasitəsini yaxınlaşa bilərik. və dəvətin də qaydaları var. Dəvət hərdən görsən vacib olur, hərdən müstəhəb, hərdən caiz olur, hərdən haram olur. Yəni, bu vəziyyətlə bağlıdır. Çünki müsəlman dəvəti necə gəldi deyil. Dinimiz hər bir məsələdə necə gəldi deyil. Hər bir məsələdə qaydalar qoyub, şərtlər qoyub. Əgər bunlar olsa, sonra bulardır, bular olsa sonra gəlir bular. Və bunu bizə Allah subhanət hala bizi tərbiyələndir belə. Çünki biz görürük Quran-ı kərimə ayələr hamısı birdən gəlmədi, 23 ilə gəldi. Və ayələr də vəziyyətə görə gəlirdi. Vəziyyətə görə. Yəni, müsəlmanlar hansısa bir vəziyyətə çatırdılar, ayə gəlirdi ki, artıq belə elə. Sonra vəziyyət, başqa vəziyyətə çatırdılar, sonra ayə gəlirdi ki, belə elə. Görürsən ki, ayələr hətta var ki, bir vaxtı icazə verir, sonra haram eləyir. Yəni, vəziyyətə görə idi. O deməli, o Quran qutarıb, indi o vəziyyətlərə fikir vermək lazımdır, çünki ayələr var, necə bəzilər ilə başa düşür. Ayələr var, qutardı. Vəziyyəti nəzərə almaq olmaz. Bu səhvdir, böyüsər. Baxmayaraq, ailər nazı olmuşdu, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəziyyəti nəzərə alırdı. Hətta fikir versə cihad ayələrinə, artıq Mədinədə dövründə döyüş cihadı nazı olmuşdu, hansı ki, Məkkə dövründə dəvət cihadı nazı olmuşdu. Allah subhanətlə buyurur ki, onlarla böyük cihad apar kafirlərə, münafiqlərə tabi olma, onlarla böyük cihad apar. Məkkədə nazil olub. Məkkədə də cihad, döyüş yox idi. Dəvət, dəvət idi. Allah subhanətlə bu ayədə cihad adlandırır dəvəti. Özə böyük cihad. Hansı ki, Mədinədə nazil olan cihad barədə ayələr böyük adlandırmıyor bunlar. Və biz veririk hətta müşahada və ya başqa əməllərə mərhələ ilə gəliblər. Yəni, müsəlmanların vəziyyətini görür. Ona görə Şeyhülislam İbn Teymiyyə deyir ki, Rahiməhullah deyir ki, cihad ayələri nə vaxt tətbiq olunur? O vaxt ki, müsəlmanlar güclüdürlər, o vaxt onlara şərait var və s. Lakin əgər onlar yoxdursa, səbir ayələr tətbiq olunur, dəvət ayələri yəni nəzərə almaq vəziyyəti qalıb, bitməyib. Ayələr də əməlləmək hələl olmalıdır. Necə ki, məsələn, adi zəkatı, orucu, həcci, namazı, biz o ayələri nəzərə alıq, vəziyyətlə edirik, <clears throat> vəziyyətlə, həmçində başqa məsələlər də, cihad da, dəvət də və başqa məsələlər də vəziyyətlə nəzərə almaq lazımdır. Yəni Peyğəmbər sal səhərdən elə vəziyyətə uyğun elə hərəkətdə elirdi. İndi adama təəccüblü gəlir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah ibn Ubey ibn Salın qıldığı namaz münafiqlərin başçısına. Abdullah ibn Ubey ibn Salın münafiqlərin başçısı idi. Və həlak oldu. Oğlu sahabi idi. Oğul xahiş elədi ki, atasına <clears throat> e, Peyğəmbər salsın, köynəyini versin atasına. Bükey. Və Peyğəmbər salsın verdi. Sonra cənazə namazını durdular. Ömər bin Xattab çıxdı qabağına, dedi ki, ya Rasulullah, sən buna namaz qılsan. Yəni, sahabələr münafiqləri tanımırdılar. E, sadəcə o, artıq nifaqı onun aydın idi. Təsəllə, Ömər çıxdı qabağına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedi ki, ya Rasulullah bu belə eləyib, belə eləyib. Buxar dedi. Peyğəmbər sallallahu çəkdi onu, əməli. Və sonra Allah subhanətlə ayə nazirlədi. Dedi ki, sən onlara dua eləsən də, bağışlanmaq diləsən də, diləməsən də. Allah falan qəbul eləməyəcək. Amma demir elmə. Deyir, eləsən də. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qıldı ona. qıldı, amma kafir idi. Özü də belə tam bilir onun kafirin çəkdir. Sahabilən. Yəni, Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem görürsən, hətta bəzi hadisələrdə o ifk hadisəsində baxmayaraq münafiqlər yaymışdılar bunu möminlərin anasına Ayşə radiyallahu anhəyə o ayə nazir olana can Nur surəsi ondan 26-ya can ki Ayşə radiyallahu anhə təmizdir münafiqlər yayırdılar bu söhbəti Və bəzi sahabələr də uymuşlar o söhbətə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, ayə nazil oldu ki, Ayşə radiyallahu anh təmizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi sahabələri cəzalandırdı, münafilət olmadı. Və həmçinin münafilləri öldürməyə çəkinirdi. Deyirdi ki, soruşanda deyirdi ki, bəs qırağdakilər deyərlər ki, sahabələrin öldürür. Yəni, vəziyyəti nəzərə alırdı. Yəni, o dərəcədə. Yəni, bundan öyle şey var etmə. Ona görə ayələrdir, hədislərdir, alimlərin fətvalarıdır, vəziyyətə görə tətbiq olunur. Ona görə dəvət də, o cümlədə öyle Allah subhanətələ dəvəti, dəvəti bizə fərz eləyib. O cümlədə öyle necə gəldi elə, harada gəldi elə, kimlə gəldi elə. Onun da mərhələləri var. Təbii ki, vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. Vəziyyəti nəzərə almaqla elə, hərdən elə ola bilər ki, dəvət haram olar. Hərdən elə vəziyyətdə olub dəvət haramdır. Necə İbn-i Qeym deyir, rahiməllah. O da əgər sənin dəvətin pis nəticələr verəcəksə, onda dəvət eləmək haramdır. Çünki qaydalar var da, əgər şər varsa şər, mülkər. Sən bu mülkəri, şəri dəyişmək istəyirsən. Lakin sən o fikirləsə baxsan, sən bu şəri, mülkəri dəyişsən, daha da pis olacaqsa, şər daha da böyüyəcəksə, münkər daha da böyüyəcəksə, hələ qoy elə bu balaca münkər qalsın. Ona görə İbn-i Teymin Rəhməlullah, Manqollar ki, Şamı almışdılar, onlar içirdilər hər gün, sərilirdilər Şamın küçələrində. Tələbələr deyirdi ki, şəhs dəvət ediyorlar, deyirdi, yox, qoyun içsinlər. Çünki oyaq olacaq elə gecəklər, nə başqa şeylər görəcəklər. Yəni, daha şər olacaq. Ona görə dəvət edən adam bunu nəzərə almalı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Said el-Xudun rivayətində deyir ki, kim sizdən münkər görsə onun əllə deyilsin. Əgər bacarmasa, bacarmasa dilinə. Əgər bacarmasa qəlbinə. O da iman zəifliyi. Təbii ki, bu hədis bizə aid deyil. Bunu əməlləmək üçün bizə aid deyil. Çünki adı məsələ geçsə, o da mümkər görsən, içkilər və s. və s. Heç görə, heç görəsə olmuyor. Məsələ gedənəcə iman qalmaz onda səndə etmə hədis buna aiddir ki, kim aiddir bu? Hakimə, ailədə başçıya, dövlət başçısına, bir məhsəsənin başçısına, bir zavodun başçısına, neysə, o belə, kimdə hakimliyi var. Həmçinin ailə başçısına. Hə, onlar, əgər mümkəri görsələr, geri əllərlə deyişələr. Bacarmasalar, illərlə. Bacarmasalar, qəlblərlə. O da iman zəkiyidir. Ona görə Peyğəmbər salsan başqa hədisdə buyurur ki, e, İbn-i Masudun rivayətində deyir ki, elə bir Peyğəmbər yoxdur ki, Allah subhanət hala onun üçün həvarilər göndərməsin. Həvarilər, sahabələr, sadiqlər onunla bir yerdə. Və onlar, Allah, onlar ona müxalif olmurdular, ona ası olmurdular, tabi olurdular əmrlərinə. Lakin elə vaxt gələcək, elə insanlar gələcək, çəkiləcək bunlardan. Yəni, et, dedikləri şey etməyəcəklər, əmr olan şeylər də elə, eləyəcəklər. Əmr onlara əmr olmayıb, onlar eləyəcəklər onu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, davamda kim onlarla cihad, dilinlə cihad, e, şey, kim onlarla dilinlə cihad eləsə mömindir. Kim onlarla əlinlə cihad eləsə, daha doğrusu kim onlarla əlinlə cihad eləsə mömindir. Kim onlarla dilinlə cihad eləsə mömindir. Kim onlarla qəlbi ilə cihad eləsə mömindir. Muslim rivayətdir. Ki, versən, Peyğəmbər s.ə.v qəlblə də cihad var. Qəlblə cihad nədir? İnkar eləmək. Xoşlamamaq mülkəri. Mülkəri pis görmək. O da qəlb üçün cihaddır. Cihad bir dənə döyüşmək deyil, qardaşlar. Dinlə də cihad deyil. Qəlblə də cihad var. Şöyə söz. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunlar hamısı bizə işarələrdir, tərbiyələndirir bu, bu vəzifəni necə ödəmək lazımdır, necə aparmaq lazımdır. Və dəvət edən adam vəsiflər, sifətlərə nail olmalıdır. Bir, ən birinci özü üçün, sonra ki, cəmat da görəndə ki, səndə o sifətləri, o da sənə qarşı müsbət fikri yaranır. Və müsbət fikir yaranmağı o səbəbdir dəvət. Elə bir qapı açıldı dəvət üçün. Sən xoşlamasalar, sən sən böyük alim ol. Sən heç nə qəbul eləməcə elə. Amma sənin xoşuna heç nə bilməsən, də səni qulaqsız elə. Necə məsələn molla milər, kəntin molla miləri. Cəmaat yanında bu vəslidir. Görürsən, qulaq asırlar, heç nə bilmir, qulaq asırlar hamısa cəmaat. Amma sən gəlirsən, deyirsən belə-belə. Ona görə mən deyirəm ki, heç vaxt rekitlərinin işiniz yoxdur. Yəni, bizim qardaşlar çox sürməsən, kətlərdə rayonlarda ya, düşürlər molla hansıda. Olur ki, da baxın, kəntin böyüyüdür də. O da cəmatı deyir ki, cəmat bu düşməndir, bu İngilizistan, İngilizsəni gəl, vahabidir. Bununla tutardı sən dəvətin, basmasa da laf batdı və ya basmasa da böyük bir dənə zərbə vurdu sənə. Yəni o şəraiti öz-özünə boğdun sən. Sən ondan nə işin var, molla minə? Siz deyəndə başa düşsə, hə, başa sağ ol, başa düşsə də, hədə hədiyə zad verə, din hər şey yaxşı olacaq. Yəni, onlarla dəvəsi üslubu var. Ona görə alimlərdən, sələfə alimlərindən biri gelir Hindistana, oturur böyük bir əməkçidə, işte bir alim var, lakin sufidir. O da həmişə namazdan sonra Muhammed Əbdülvahabı söhür. Daha doğrusu da pis sözlər deyir də Muhammed Əbdülvahabdan. Bu da deyir ki, gəldim kitabı, Muhammed Əbdülvahabın kitabın, Tavqi kitabın əvvəl səhvəsini cırdım adı olmasın da.